Aleluja! Teiciet Dievu ar bazūnas skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām, teiciet viņu ar bungām un vīgām dejām, teiciet Dievu ar stīgu un flautu skaņām, teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviļu zvaniem, visi, kam dvaša, lai slavē to kungu, aleluja! skan raidījums Mūzika manā baznīcā. Labvakar, mīļie rādījumi arī klausītāji! Kā katra mēneša otrajā trešdienā atkal raidījums mūzika manā baznīcā. Un šodien ir īpaša diena – beidzot, pēc ilgiem un gaidītiem laikiem un, un beidzot sagaidīts, mans viesis ir bīskaps Andris Kravalis. Labvakar, bīskap kungs! Labvakar, slavēts Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Jā, es jūs sveicu šī raidījumā un esmu ļoti pateicīgi jums par atrasto laiku ka mēs kopā varētu parunāt gan par to, kas notiek Latvijā ar mūziku baznīcā, kas notiek jūsu dzīvē, kas, kā, kā mūzika skanēja Andra Kravaļa dzīvē bērnībā, bet sākumā dziesma. kā šī brīnišķīgā Riharda Dubras dziesma, skaistā divu dorzu rūzi, protams, visiem mums asociējās, uh, man liekas, arī tieši ar rūzi Latgalē. Uh, jā, jūsu bērnība vai šī dziesma izvēlēta ir tāpēc, ka uh, nu, la, gulbena gan nav la, Latgale, un tomēr 57. gadā šķiet, ne, 55. kad tad jūs īsti dzimāt? Un pastāstiet lūdzu par savu bērnību, par jā, kā muzika, kāda bija jūsu ģimene, vai ka, ko, ko dziedāja, ko, ko spēlēja jūs ģimenē. Jā, paldies, Silvija. Prieks, kad man kalpošana mm, turpinās ciešā saistībā ar Latgali. Mums Marijas Magdalēnas draudzē ir dievkalpojumi, kas turpina šo gan valodas, gan arī mūzikas kultūru. Protams, eh, mūsu draudzē ir izcils personības, un Rahards Dubra, kā kantors, kā ģimenes cilvēks, ar visu ģimeni ir cieši iesaistījies. Es domāju, ka šī dziesma arī savu pirmatskaņojumu tieši mm, izskanēja mūsu draudzē Marijas Magdalēnas baznīcā. Rahards ik pa brīdim uzraksta kādu mums eh, arī tādu dziesmu pārsteigumu Mums, protams, pārsteigt jauna, kā jūs sacījāt, tad arī manas dzimtas saknes ir eh, Latgalē. Tās nāk no Kārsavas, mamma nāk no Baltinavas, es pats esmu dzimis Gulbenē, un mūzika mūs jau ir pavadījusi no bērnības. Īpaši tāpēc, kā arī mammas dzimtā, tāds eh, tautas eh, tradīciju meistars, mūzikas instrumentu meistars Jāzeps Baldāns, Baldāns, kas bija ļoti talantīgs, spējīgs, kas varbūt kādus vairāk nu kā simts citrus izveidoja pats, viņš e, spēlēja violi, viņš bija tā kā cilvēks orķestris, un e, viņš, protams, bērnība atstāja lielu iespēju uz mums. Un arī vēlāk, kad e, mācījos Rezeks muzikas skolā, tad, protams, nu, vajadzēja mācīties arī mūzikas vēsturi, tautas mūziku, tad mēs arī braucām pie viņa, kā tagad atceros, un uh, Es, protams, vēl neapzinājos, cik eh, tāds nu, liels tīradnis viņš bija, bet arī mājās man mamma spēlē akordeonu un arī visi pārējie brāļi māsas bija gājuši mūzikas skolā, tad mūzika mūs tiešām tā kā, nu, pavadīja un, eh, var teikt, mani mūzikā ieverzīja tas, ka vēloties man ielikt par um, komjaunatnes tur sektāru atbildīgo skolā, es sacīju, nu, man ir eh, mūzika, un tad viņi bija pārsteigti, uh, tev nav īsti tas vecums, lai tagad ar mūziku nodarbotos, bet es pats aizgāju uz mūzikas eh, skolu, bērnu mūzikas skolu, un sapratu, ka nu, man jādara viss, lai es tur būtu, jo nu, es tā kā negribēju sevi saistīt ar tā laika ideoloģiju, un eh, tāds izcils pedagogs, Donāts Veikšāns, top arī filma par viņu ar uh, savu dzīvesbiedri, Austru Veikšāni, uh, kas tajā laikā bija mm, Rezeknes, eh, Gulbenes muzikas skolas direktore, bet viņš pats bija arī mācījies Rezeknes muzikas skolā, un tāpēc arī viņš man tā kā palīdzēja gan izvēlēties instrumentu, gan sagatavoja, gan arī uh, varbūt eh, tā kā piemērojās manām spējām, jo nevarētu teikt, ka es jau tā agri no bērnības būtu spēlējis violu vai klavieres. Jā, es gribēju teikt, tas jūs izvēlētais instruments vispār ir tāds unikāls, jāsaka. Mums ir arī tāds neliels fragments, ar ko es gribētu jūs pārsteigt, un eh, tad pēc tam varbūt par to arī tālāk parunāsim, jo ļoti reti, reti patiešām, eh, kad šāds instruments ir vispār atrodams kā solo mūzika, un jā, lūdzu.

Jā, tuba. Tas ir kaut kas tāds unikāls, un arī šāds ieraksts Vivaldī, uh, kā speciāli instrumentāli rakstīts šim skaņdarbam, man tas vienkārši tas bija pārsteigums. Jā, Varbūt pastāstiet tieši par šīm savām skolas gaitām, spēlējot šo instrumentu. Un, jā, varbūt es zinu, ka jūs esat arī koros dziedājis un tā. Jā, nu, es domāju, ka mums ir daudz apluma priekšstatu par tubu. Pirmkārt, domām, ka viņš tur tā ir tikai bass un spēlē basa funkciju, bet tikko dzirdētais fragments parāda viņa tehniskās iespējas, arī diapazons praktiski ir četras oktāvas. Un uh, viņam ir vēl tā saucamie kvartventīlie, kas ļauj arī e, spēlēt vēl tehniskāk. Un, e, nu, šī izvēle par šo instrumentu nebija īsti mana, bet e, šis putēja <laughs> nodaļas vadītājs sacīja, nu, tu pēc auguma varētu to, tev ir arī plaušas, lai to spēlētu, un patiešām šis instruments ir nepieciešams gan tautas orķestrī gulbenē, gan arī skolā, un ja tu to varētu izvēlēties, mēs būtu tev pateicīgi. Nu, pārsteidz arī tas, ka vecāki man atbalstīja. Burtiski pēc gada man no toreiz vēl Ļeņingradas, Sanktpēterburgas atveda man instrumentu šo, ko nopirka. Man uzdāvināja, un tad, protams, to vajadzēja arī nesāt līdzi. Tas nemaz nebija viegli. Nebija viegli, bet mēs tomēr arī muzicējam gan ārpus Latvijas, bijām Baltkrievijā, bijām dažādos festivālos, konkursos. Un, kad jau iestājos eh, Rezeknas muzikas eh, vidusskolā, uh, Tad arī, laikam, kad bija otrā jau kursā, nu, bija iespēja arī eh, kā, nu, varbūt nepierādīt sevi, bet parādīt šo instrumentu. Un eh, es iegūtu pirmo vietu Baltijas valstu eh, tādā mm, konkursā tieši tubas klasē. Klasēm. Un tas, protams, deva tādus spārnus, un es, protams, nu, saistīju savu dzīvi, jo bija radniecīgi instrumenti, bija jāspēlē gan tenors, baritons, gan arī trombons, uh, Un arī, protams, bija eh, diriģēšana, aranžēšana, nu, kā jau mūzikas eh, vidusskolā. Bet man patika pūšam instrumenti, jo man šķita, ka tie tā, nu, uzrunā cilvēkus, tie ir pietiekami pazīstami, populāri. Nu, īstenībā nav jau neviena orķestra bez, bez, bez tubas, bez basa, ja, tad vai, nu. Un tad arī paralēli, nu, iemācījos arī spēlēt basģitāru, mums arī bija braucieni uz um, Maskavas, eh, VDNH, Tur mēs arī spēlējam izstādi. Uzicām, jā, ar tādu jauniešu grupu, un eh, īstenībā mums diezgan bija labi tad rezultāti, eh, tad arī nu, viss, kas saistījās ar šo basa funkciju, eh, tad jau gāja līdzi. Jūs bijat aktīvs. <laughs> Jā, aktīvs, bet arī, kā jūs sacījāt, arī dziedāju kori Ezerzeme, bija arī gan simfoniskais orķestris, bet nu, nevienmēr, piemēram, simfoniskā bija partijas, kur uh, nu, nav basa partijas, ja nu tad eh, pielika pie bungā vai vajadzēja spēlēt eh, trīstūrīti vai kādu grabulīti iespēlēt, nu arī tāpat vajadzēja sēdēt, skaitīt taktis un nu, trāpīt īstajā vietā. Un atceros, ka šis laiks bija ļoti, ļoti tāds intensīvs un arī Tas man palīdzēja, tad, kad es dienēju padomju armijā no 1987. līdz 89. gadam. Tad es domāju, ka tieši varbūt eh, šī prasme arī tas, ka tā bija mana specialitāte, un es arī biju gan bibliotekārs, gan aranžēju, gan eh, pārakstīju notis. Nu, mani paglāba no došanās uz Afganistānu, jo es biju eh, tādā mm, pulkā, kas eh, tika sagatavots ļoti bieži. Karavīrus sūtīja uz Afganistānu, tā laikā bija iesācies karš, un es redzēju tās kara sekas, bet varbūt tieši tas uh, nu, lika varbūt komandieriem mani tā kā pasaudzēt, pieturēt, un eh, es tā arī, nu, neizgāju karot, eh, bet paliku Amūras apgabalā, pavisam tū Ķīnas robežai, tā mhm. ciematā Magdagači. Tas nozīmē, ka mūzika tomēr jūsu dzīvē ir darījusi daudz laba un atstājusi diezgan lielu iespēju. Es pat biju domājis tā, ka pazīstot arī Ordelovska kungu, kas vadīja mm. Pūte orķestra Rīga, kuru labi pazina Donāts Veikšāns, un e, mēs jau tā kā bijām saplānojuši, kā mēs e, studēsim konservatoriju, kā mēs e, spēlēsim orķestros, un likās, ka viss skaidrs, bet tieši nu, šie gadi padomju armijā lika man mazliet padomāt varbūt par dzīves jēgu, par to, kas dzīvē būtu svarīgāks, un īpaši nu, redzot to stāvokli, kas ir Sibīrijā, ka tur ir varbūt milzīgas eh, pilsētas, kur eh, nu, cilvēki dzīvo bez dieva atziņas, bez baznīcas, bez eh, vispār kaut kādiem garīgiem meklējumiem, un tad bieži vien iekrīt atkarībās, dzīvotāji kā nebūtu cerības, un šo bezcerības redzēja bieži vien spēlējot bērēs. Tā kā nu, šis instruments ir nu tieši gan pieprasīts, tieši jā, jā. bērēs, tad es diezgan daudz to darījām, un tās bija gan karavīru, gan civilo cilvēku bērēs, uh, Un eh, tas man lika padomāt, nu, kā var būt kapi bez viena krusta, kā var būt ehm, nu, tādā situācijā cilvēki, kur nu, evaņģēlijs netiek pasludināts, kur šī pestīšanas vēsts eh, tā arī netiek eh, sludināta. Mm, tipiski padomu savienībiem. Jā, un tad arī, un tad arī atgriežoties, es neturpināju muziku, bet uh, 89. gadā pieņēmu tādu lēmumu, ka es došos garīgo semināru. Protams, tur liela loma bija arī eh, manam krustēvam, manas mamas, mammas brālim Antonam Boldānam, nu, kas arī bija ļoti muzikāls cilvēks, mīlēja mūziku un tāda baznīcas dzīve man vienmēr bija blakus. Jā, tad Osaltars hostija, tā tad ir atnākusi 89. gadā šī doma par eh, nu, garīgo dzīvi un vēlmi doties un eh, studēt, kā paklausīsimies mūziku. Jā, nu šī Ērika Ešenvalda skaņdarbs Salutārs Hostī ir visiem, nu, man liekas, diezgan uh, daudziem pazīstam un patiesībā uzrunā tādu sirdi. Um, jā, tad mēs esam nonākuši līdz tam, kad Andrs Kravalis ir jau seminārā un studē, kā pagāja ar kādu mūziku tas laiks, uh, kad jūs... Uh, um, nu, mācījāties. Tur bija, saprot, arī visādi zētikšanās Eiropā un visādas tādas lietas, kā pagājušajā te studiju laiks, un, um, vai tur bija kāda šauba, un kāda mūzika skanēja, vai, vai mūzika jums palīdzēja arī šajā nu, studiju laikā? Jā, pirmkārt jau nu, mums bija mūzikas priekšmets, uh, Maverts Celminskis, izcila personība, kas arī tā mūs pieredināja, mācīja, kas nāca uz stundām, uh, nu, kas arī dalījās ar savu garīgo dzīvi, viņš jau bija krietnā vecumā, tas ļoti pārsteidz, uzrunāja, un arī iesākās pirmie svētceļojumi. Es atceros eh, pirmā gadā gāju no Cēsim, pēc tam jau no Liepājas, vairākus gadus pēc kārtas, un sajūtām nepieciešami pēc eh, nu, dziesmu grāmatām, pēc vārdiem, pēc jaunām melodijām, pēc tulkojumiem. Tad arī pie tā daudz arī strādājam Franciska baznīcā, uh, Ceros, ka tur arī ērģelnieki pieslēdzās, piemēram, Rita Jermaka, un um, tad, piemēram, Ronalds Melkars arī priesteris daudz uh, maketēja, visi pazīst tādu zeltuno grāmatiņu. Nu jā, tā arī, gandrīz katram <laughs> jā, jā, mājās. Bet, bet arī pirms baznīcā. tam vēl bija vēl arī citi izdevumi mūsu svētceļojuma grupām, tādi oriģinālie tulkojumi. Uh, Eh, Marta Janse, kas iztūko tā saucamo to zilo grāmatiņu ar visām autortiesībām. Es domāju, ka tur tas bija ļoti tāds radošs laiks, jo visas melodijas, ko mēs dzirdējam kaut kur polijā, mēs mēģinām arī tās atnest uz Latviju un arī, protams, tezē dziedājumi. Viņus es iepazinu vairāk tātad, tā, eh, no tā laika mācītāja Jāņa Vanaga, kas bija saldū prāvests. Jā, tagad tiko, luterāņu arhivīskaps, jā. Ja? Tajā laikā tikko vērās Gregoras skola, tas bija tas arī kaut kas priekš mums ļoti, ļoti interesants, tad pirmie tad ekumeniskie arī e, centieni, un arī atceros, kā mēs tulkojam šīs melodijas, un tad, protams, seminārā katru gadu bija iespēja būt arī gan te zē kopienā, gan eh, nu, personīgi ir iepazīt brāli Rožē, būt pie viņa ļoti, ļoti tuvu. Un, manuprāt, šie dziedājumi ir daudz ko atnesuši caur tādu iekšējo lūkšanu, iekšējo kontemplāciju. Viņi ir ļoti universāli caur to, ka katrs var dziedāt līdzi, caur to, ka viņi ir vienkārši, neprasa īpašu piepūli, bet paliekot ilgstoši nu, ar Dieva vārdu vai kādu ticības patiesību vai kādu atziņu, tas tad tevi nu, ieved tādā iekšējā mierā. Un, protams, mums bija gods arī Marijas Magdalēnas draudzē uzņemt pie sevis tezē brāļus, kad mēs gatavojamies Eiropas tikšanās šeit Rīgā. Tad praktiski pusgadu viņi dzīvoja, katru rītu bija rīta lūkšanas, dziedājumi. Un šī draudzība, protams, ir tāda atstājusi ļoti, ļoti lielu iespaidu. Nu, tas varbūt arī bija viens svarīgs faktors, ka pēc pāvesta Jāņa Pāvila otrā vizītes, tad es devos arī uz eh, Franciju eh, turpināt studijas dzīvības mācu institūtā. Varbūt paklausīsimies tagad dziesmu no šiem laikiem, ko jūs esat izvēlējies Ubi Karitas. Šī ir ļoti populāra dziesma, un uh, man liekas, dzied visi jau tagad, uh, man liekas, sākot gan bērni, gan arī vidēji paudze. Uh, jā, nu, katrā ziņā tezē dziesma un dziesma krājuma ir tāda ļoti vērtīga. Jūs tikko aizsākāt stāstu par to, par Franciju, jā, ka, nedaudz pastāstiet arī tālāk, kā jums, ko jūs darījāt tur un ko jūs, kur jūs bijāt. Jā, lai kur mēs arī nebūtu dziedājumi, viņi uzreiz atver sirdi, viņi ir pazīstamas melodijas un viņi tiešām ir ļoti, ļoti ekumeniski un šo tādu ekumenismā garu es arī nu, atklāju, turpināju iepazīt e, studējot Francijā. Tur, e, protams, ir bija ļoti daudz um, dziesmas, mūzikas, kas saistīts ar dzīvības mātes institūtu, uh, ļoti nu, tāds pazīstams komponists Patriks Lemoans, e, kurš ļoti mīlēja un turpina mīlēt mazo Terēzi no bērna Jēzus un svētā vaiga. Viņš tur ir kādu laiku bija kapelāns Lizie, un tad arī viņš bija tas, kas e, nu, mums mācīja mūziku, kas bija kā paraugs, kā priesteris, kas var dziedāt, paņemt ģitāru, komponēt, un tas arī bija laika posms, uh, iepazīt um, dziesmas, kur liels uzsvars ir arī uz vārdiem. Ne tikai tad, tad kā te zē uz melodiju un vārdus jau it kā mēs tā iekšēji jau padaram par saviem, bet kad eh, teoloģijā mēs eh, dziedot arī izdziedam ticības patiesības. Un eh, bieži vien tas ir austrumu baznīcā, arī tādos garākos dziedājumos. Tā arī bija tāda nu, ļoti interesanta pieredze. Uh, Un, eh, kas varbūt pavēra vēl vairāk uz universālo baznīcu, tā bija īpaša žēlastība, kas ļoti nostiprina mani priesterības ceļā. Tās bija pasaules jauniešu dienas. Tā kā es jau biju nu, tā brīdī ārzemēs, tad jau man lūdza no ārzemēm, esot tur, palīdzēt sagatavoties, un eh, pirmās bija 1997. gadā Parīzē, tad nāca Roma, un tad praktiski visās pārējās nākošajās jauniešu dienās mēs veidojam grupas, tulkojam himnas, eh, dziedājam šīs dziesmas, un eh, jauniešiem priekš tas eh, ticības ceļa, tas bija ļoti, ļoti nozīmīgs etaps. Mēs gatavojamies doties uz jaunu valsti, mēs tur būsim kopā, ar to baznīcu, kas mūs sagaida, uzņem, un tāpat laikā mēs arī vēlamies pēc iespējas labāk to saprast, iepazīt. Tās bija tā kā la, jauniešu grupas no Latvijas, vai ne, no Latvijas draudzēm? Jā, tad eh, kādu laiku es arī biju atbildīgs par jauniešu darbu Latvijā, uh, Un tāpēc e, visi šie braucieni, piemēram, dzirdēsim e, jauniešu dienu himnu e, Romā, kas ļoti pazīstama, kas ir izgājuši jau no tādas aprates kā himna, jo viņa tik bieži dzied, viņai tik mm. pazīstams lipīgs meldiņš, ka praktiski nav pasākumu, kur viņa neizskanētu. Dažas varbūt ir vairāk mazāk sarežģītākas, kas piemēram, franču himnu 97. gadā man būtu grūtāk nodziedāt, bet eh, tomēr nu, šīs himnas lielākoties ir tulkotas un eh, šis nu, jauniešu dienu himnu ritms, kas eh, parādījās pasaulē, arī viņš ritmējās ar jauniešu dienām šeit Latvijā. Tas mhm. arī bija ļoti skaists notikums, ka mēs paši meklējam veidu, kā sacerēt šīs dziesmas, kura no tām ir labākām, kas varētu kļūt par himnu. Es domāju, ka arī daudz jauniešu pie tā strādāja, un tas ir tāds skaists pienesums arī tādā nu, garīgā repertuārā, ko mēs pazīstam. Varbūt mēs paklausīsimies tagad jauniešu šo te himnu Jesus Christ, you are my life, kas ir, es saprotu, rakstīta tieši uh, jauniešu dienām, jauniešu dienām, dienām Romā, ja? Ja, ne, īstenībā tas bija Filipīnās, à. Filipīnās, uz Filipīnām, Manilā. Jā, klausamies! Diezgan garš ievads. Bet ļoti pazīstams. Jā. tieši ieraksts no jaunošu dienām. Jā. jā. Bet šeit runājot par eh, komponistu Marko Frisīna, kuru mums bija gods arī uzņemt Latvijā. Un viņš arī bija tāds, eh, mūs pārsteidza ar to, ka viņš mūs uzaicināja uz eh, Romu, uz koru, tā kā formācijas nedēļas festivālu. Mm -hmm. Un uh, viņš ir viens no izcilākiem šodienas uh, komponistiem, mūziķiem, māksliniekiem, uh, kurš raksta mm, dziesmu mūziku gan filmām, gan eh, dievkalpojumiem. Un, eh, nu, viņu pazīt mums tas bija ļoti liels gods. Viņš satikās arī šeit ar garīdzniekiem, bija mūsu draudzē, mūs uzrunāja. Un, eh, manuprāt, kas ir, ko mēs varam no viņa mācīties, ka tās ir ļoti tādas melodijas, kas ir diezgan viegli atkārtojamas, tur ir teksti, kas izsaka kā ticības patiesību šī gadījumā. Tātad, nu, Kristus ir mana dzīve, es e, atdodu nu, sevi, lai sekotu Kristum, un e, Kristus piepilda manu dzīvi. Un e, tad ir gan šie, šis piedziedājums, kas ļoti pazīstams, ja, bet ir arī šie, šie pantiņi, ja, kur solisti dažādās valodās spēja izdziedāt, pateikt, atkārtot, Un tieši tāpēc tā ir sava veida litānija, kas turpinās ar daudziem, daudziem pantiņiem. Man liekas, ka mūzikā jau tas ir tā ļoti svarīgi. Tomēr tas vārds, dievvvārds ir vispirms, un tad ir mūzika. Protams, mēs nerunājam šobrīd par klasiku, bet par to, kā šobrīd dzīvot ar mūziku. Ja svarīgi, lai cilvēks arī kā tiek uzrunāts savā valodā, savā kultūrā, un tāpēc eh, visas šīs himnas ļoti bieži ir, nu, 3, 4, 5 valodās viņa jau tā paredz, lai viens vai cits pantiņš, nu, parādītu un dotu iespēju, nu, tai kultūrai, tai valodai pieslēgties un dziedāt. Bet eh, nu, šīs tikšanās ar, ar Marko Frisīni, un, eh, tas viņa darbs Romā un darbs ar eh, bērnu kori, Siksta kapelas kori bērniem un pieaugušiem, ļoti bieži mēs redzam viņu dievkalpojumos, kad viņš arī diriģē, nu, pat ja viņam tagad jau vairāk kā 70 gadi, Viņš ir nu, izcila personība, kas eh, nu, kā, at, atjaunojas arī nu, šo, šo garīgo mantojumu un to e, padarīs izprotamāku tieši šodien. Un īpaši daži tādi skandarbi vai, vai eh, filmas, mūzika, ko viņš uzrakstījis, ir ļoti, ļoti uzrunājuši un skaisti. Un Prieks, ka nu, arī bez viņa arī dažādi semināri notiek, eh, formācijas kursi, un ka mēs nepaliekam tikai tā kā pie savas izpratnes, bet mēs smēļam arī no tā garīgā mantojuma. Un eh, tam man jāpateicās arī nu, maniem draudu sērģelniekiem, Dignai Markulei, Sarmītei, Ilzei, Rūtai, eh, visiem Artūram, kas nu, katrs savā veidā ar savu kapacitāti, zināšanām, prasmēm, tad, tad iesaistās ēdlinieku darbā, jo, manuprāt, katram tur ir sava vieta, savs veids, eh, bet arī, protams, ir svarīgi principi, eh, kas par pamatā ir, lai šī dieva godināšana notiek, lai cilvēki uh, mums nu, spētu līdzdarboties, nebūtu pasīvi klausītāji, lai tas viņos uzmodinātu sakrālas jūtas, lai mūzika, dziesma, vārdi būtu pakārtot arī tam ticības noslēpam, kuru mēs svinam. Un eh, tāpēc es domāju, ka tā, kas mums varbūt šodien pietrūkst, tie tiešām ir nu, ērģelnieku kursi. Agrāk Jā. tādi bija, <laughs> apmainījās ar repertuāriem, bija iespēja ņemt dalību, bija arī kaut kāda teoloģiskā daļa, bija praktiskā daļa. Uh, Un, ja nemaldos, tagad jau arī īstenībā, nu, uh, konservatorijā arī nu, ērģelniekus. Nu, vai šobrīd ērģelis ir, jā, un ērģelnieki apgūst konservatorijā, un tas jau gan vairāk ir kā maģistratūra, uh, maģistratūra kurs, bet ir arī um, ehm, Jāzap Mediņa mūzikas skolā, vidusskolā, cik es zinu, arī eh, apgūst ērģeļu uh, eh, nu, spēli. Tā kā mēs, uh, protams, esam jau kaut kādā veidā izkustējušies no tā sastinguma, kas kādreiz bija padomu laikā, jo padomu laikā bija, visi bija gandrīz pašmācības ceļā un autodidakti, jo nu, nemaz nerunājot par to, ko, ko gribētos nedaudz ieklausīties, jo jūs izvēlēts skaņdarbs ir arī Allegri Mizerere, tas ir gregoriskais ziedojums, par ko tā kā tajos laikos, kad arī Erģelis nevien, nemācījās, visi kaut ko studēja, bet tas bija tā, nu, jā, mums bija doma Erģelis kā koncertzāle, vai ne, doma baznīca bija koncertzāle, un tad, protams, cilvēki tur uh, varēja nākt un klausīties klasiku un tā. Uh, Varbūt paklausīsimies nedaudz arī uh, Gregoriku un tad uh, parunāsim par to, kā, kā, kas tad skan un kam vajadzētu skanēt mhm. baznīcā. šis fragments eh, man šķiet rāda to, cik eh, baznīcas faktiski dziedājumam tomēr ir nepieciešama liela meistarība, jo šis soprāna solo tur augšā to, nu, kurš katrs tā baznīcā, nu tā, dziedāt gribētājs nemaz nevarētu nodziedāt, ja, fantastiska mūzika. Uh, es gribēju jautāt tieši par to, kas skan šobrīd jūs esat faktiski tāds izcila personība mūsu baznīcā, tāpēc, ka jūs esat arī muziķis, pēc, nu, vismaz izglītots muziķis un ar, arī faktiski Magdalēnas baznīca šobrīd uh, rāda to, ka jums tur ir fantastiski uh, ērģelnieki, jums tur ir fantastiski, ko arī tur ir, nu, kaut galā Rihards Dubra, ja, kas ir izcils komponists un, un raksta, un mēs faktiski visās uh, baznīcās dziedām viņu mesas, un, un tas jau ir gandrīz tā kā tautas mūzika iegājusies, vai ne? Jā, tad... Uh, protams, es, es absolūti noteikti zinu, ka tā ir jūsu personība, kas šādu veidu, nu, kā teikt, eh, muzikālo dzīvi uztur šai baznīcā, bet, eh, bet eh, man gribētos nedaudz arī dzirdēt tās jūsu domas, mēs tikko aizsākām jau šo sarunu par tādu baznīcā dziedāšanas tradīciju, par to, ko tur vajadzētu dziedāt, vai, teiksim, cik liela ietekme ir Vatikāna otram konsulam uz uh, mises norisi, ja, jo tagad šobrīd mēs mēģinām dziedāt visu latviski, latviešu valodā. Jā, kāda ir jūsu doma par to, gan klausoties Gregoriku, gan domājot arī par tautas līdzdziedāšanu? Nu, jā, jūs jau jautājat īstenībā liekat saprast, ka ļoti svarīgi ir nu, muzikālā kultūra un izglītība, formācija. Nu, ne katrs var nodziedāt e, Gregoriku, e, Varbūt dažreiz arī mm, labāk to nedarīt, ja mēs nu, neesam pietiekoši labi to apgūši, jo tā nav tikai mūzika, tas nav tikai žanrs, tā ir lūkšana, jo ir gan teksts, gan uh, melodija, ir arī tie, kas stāv man blakus, un uh, joprojām uh, Gregoriāna dziedājumi katoliskā tradīcijā paliek kā, kā etalons, bet tieši šai uh, kristāla uh, teiksim, dzidrais sadziedāšanas kultūrai, e, precizitātei, arī nu, pateiktai domai, kas tekstos ir noformulēta. Un, protams, nu, ļoti apsveicami, manuprāt, ir tie kursi, kur cilvēki mācās šos e, dziedājumus, kad viņi vēlas e, iet tālāk, bet arī jādomā par tautu, jo jūs jau pareizi sacījāt, Vatikāna otrais konsils lūdz, lai mūzika vairāk palīdzētu līdzdarboties, aktīvāk ņemt dalību um, svētās mises norisē un liturģiskajos kalpošumos, lai neatnāktu kā klausītāji, lai mēs nedarītu kaut ko paralēli, bet lai būtu izpratne, lai būtu aktīva līdzdalība. Un nevienmēr visi varbūt tādā veidā spēs dziedāt, bet uh, saprast, zināt varbūt, eh, eh, varbūt vienkāršākus meldiņus, vai, piemēram, Misa de Angelis, Bet tas jau nemaz nav tik vienkārši, tas tomēr tā ir īsta Gregorija komisijas Romā, jo tam izsadē angelis eh, dzied. Bet ir tik skaisti, ka tu dzirdi un Romā, ka tu vari ņemt dalību, ka tas Tieši ir tā. kaut kas pazīstams, ka tu arī saproti, ka tā ir tā pati misija visā pasaulē, tikai varbūt latīņu valodā, Un eh, nu, šī garīgā kultūra, protams, ir jāapgūst, ir jāmācās, to dara arī seminārā, un viņa nav jāizmirst. Bet, ehm, manuprāt, vēl varbūt viens tāds mazliet uztraucos aspekts, ja jūs man jautājat, Kā? Eh, kur es redzētu, kas mums ir jāpiestrādā. Mēs esam paslinki un nezinām dziesmu vārdus. Mēs varbūt tāds garākas dziesmas ar pantiņiem eh, nesam spējīgi nodziedāt, un mēs izējām ļoti bieži uz tādiem īsiem, no afektīviem refrēniem un uh, saucam to par slavēšanu, kas, e, protams, nenoliedzami ir labs, svarīgs žanrs, bet nebūtu labi aizmirst arī to mantojumu, kas mums ir dots, jo e, baznīca vienmēr, ja mēs paskatāmies, nu kaut vai e, breviāra himnas, tad tur ir vienmēr nu 5, 6, 7 dažreiz pantiņi, kas skan krustaceļa laikā. Tad, tad vienmēr cauri skan Gregoriāna dziedājumie, ja? tad, tad eh, baznīca neatsakās no šīs mūzikas, bet to augstu ļoti vērtē, dodot arī tādu nu, izskaidrojumu lielāku līdzdalību. Un tāpēc eh, draudzēs gribās novēlēt, ka ir labi kori, bet eh, kori nedrīkst nu, dominēt. Es gribu teikt, ka viņi dod, protams, to to noti, to mūzikas kultūras latiņu, un mums ir vienkārši tāda žēlstība, ka mums tiešām izcils personības, daļa strādā eh, doma kori, mums ir izcili arī nu, mūziķi, draudzinātāji. Instrumentālisti arī, jā, Larisa, viņa arī dzied, jā. Larisa Bulava nāk, arī, piemēram, mūsu draudzē tādas nu, personības, Un eh, es domāju, ka tas mums liek vienmēr arī tā kā gatavoties, pārdomāt, strādāt, uh, bet arī eh, likt, lai nu, tauta spētu dziedāt līdzi. Un tad, eh, es domāju, ļoti vienkārši, nu, drukājot lapiņas vai projicējot tekstus, tad arī, nu, arī pašam garīdzniekam gan dziedot līdzi, gan mudinot dziedāt, Eh, tad eh, šī Dieva slavēšana būtu daudz pilnīgāka. Un mēs to redzējām, piemēram, jauniešu bērnu misēs 12. svētdien, kad eh, bērni atnāca ar dažādiem instrumentiem, ko viņi prot spēlēt. Tas ir tikai brīnišķīgi, jā, vai ne? Un katrs turpina, un katrs iesaistās, un, un katrs tādā saspēlē arī attīstās. Uh, Un vienreiz tas var būt trombons, ko es tur dzirdu cauri skan, citreiz kāds paņems trompeti, citreiz zināt, tur ir ģitārām, ja tur ir uh, flauta vai, vai viola, ko bērni paņēmuši. Tad, tad uh, arī, ka viņi spēja pieslēgties un katrs arī pēc savas tās profesionālās prasmes nu, iesaistīties, ka viņiem tā muzicēšanas vieta ir atvērta. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un, tas protams, būtu vēlams arī citās draudzēs, vai ne? Ne tikai, ne tikai, ne tikai uh, Magdalēnas, bet šobrīd es gribētu, ka mēs paklausamies uh, vēl vienu dziesmu, uh, Mater jubilē, ko jūs esat izvēlējies uh, Uh, jā, pēc tam jūs varētu pastāstīt, kāpēc tieši vienkārši nu, tā klausītājiem, kas būtu varbūt interesanti.

brīnišķīga dziesma veltīta Dievmātei. Pastāstiet Jā, tad, tad, par eh, šo. <laughs> šo dziesmu izpildīja uz 2000 eh, gadi kristietības jubileju, un eh, pirmā skaņumā bija arī pāvests Jānis Pāvils II. Tas bija sava veida veltījums, šī dziesma tika dziedāta dažādās valodās, un kā jūs sacījāt, nu, dziesmas teksts attēlo kādus eh, svētceļniekus, kuri meklē mieru, sirdsmieru, atrod to Marijā. Un īpaši viņi apzinās tad Mariju, kas iet kopā ar mums, kas mūs sagaida, kas ir mierināta aizbildne un tādi divi tituli, kas Marijai tiek ehm, tā piedēvēti pirmkārt eh, mūžības māte – Mater Eternitatis un Mater jubilēja, tā kā gatavojas jubilēja, jubilējas māte, var teikt, prieka, svētku māte. svētku māte, ļoti pareizi domāju. Tad, tad e, šī dziesma arī tika atskaņota vēlāk e, Lurdā un arī, ka manā dzīvē Lurdai vienmēr ir bijusi tāda nu, īpaša vieta saistīta ar rožu, saistīta arī svētceļojumiem, arī ar šo e, posmu Francijā, ļoti mīļa svētceļojuma vieta. Uh, Tāpēc man likās, ka tas ir ļoti nu, brīnišķīgs izpildījums. Jā, ja? jā. Dziedātāji Toska, jā. tādiem arī klausītāji atrodiet šādu, šo dziedātāju. Patiešām tur ir ārkārtīgi skaisti šo dziesmu noklausīties visu pilnībā un izbaudīt. Bet eh, nu, mēs esam nonākuši līdz vienai ļoti nozīmīgai, eh, nozīmīgam datumam jūsu dzīvē. Es gribētu nelielu mūzikas fragmentu. mēs visi rādījām arī klausītāji zinām šo dziedājumu izpild sevišķos gadījumos, tad, kad uh, tiek pagodināta uh, baznīca ar bīskapa klātbūtni. Tas ir 2019. gada 4. maijs. Uh, vai jūs atceraties šo dienu? Un es visticamāk, ka jūs atceraties šo dienu. Jā, kā jūs jūtaties jau kā bīskaps un uh, varbūt nedaudz pastāstīt par to, ar ko tad atšķirās uh, tā dzīve, kas bija pirms um, inaugurācijas, un vispār šis bija unikāls uh, gadījums, jo faktiski tikai divi katoļu priesteri ir uh, iesti, iesvētīti tieši Rīgas doma baznīcā, un jūs esat viens no šiem laimīgajiem. Es ļoti pateicīgs gan draudzē, gan arhibiskapam Jānim Vanagam, un es tā nezinu, kā tas tā sanāk, bet tieši šodien es arī biju Doma baznīcā, mēs ar uh, Renāru Birkavu, uh, un Jānis Melteru, un e, tur speciālistiem tieši, kas strādājuši pie restaurācijas, nu, uzkāpām līdz pašai augstākai smailei, virs pulksteņa vēl, un skatījāmies uz Rīgu, un arī apmeklējām, izstaigām visas, var teikt, pagalmus, pagrabus, palūdzamies pie, um, pie svētā Meinarda kapa, uh, un ar tādu ļoti lielu mīlestību tikām uzņemti, pavadījām praktiski kāds trīs stundas šodien rīta cēlienā. Un, eh, protams, kā jūs sacījāt, es domāju, ka jāpateicas arī nu, arhibīskapam Zbigņam Stankevičam, kas to tāds viņa jau bija tā kā arī iemīnis, un Jā. tas bija mazliet vieglāk. Bet, eh, nu, tagad klausoties un skatoties, es tā domāju, nu, Es varbūt tajā brīdī īpaši neklausījos mūziku, kas skan, bija varbūt citas domas tajā brīdī, bet es eh, tagad skatoties no malas, eh, tā domāju, nu, dzīvē bieži vien ir jāmācās teikt jā no jauna un nekad nevar pateikt tā jā. Eh, protams, nu, laulībā saka jā uz visu mūžu, bet arī priestrībā to dara, bet manuprāt šis notikums man lika vēlreiz no jaunus izvērtēt, nu, uh, un atgriezties kā, no, no jauna savā, savā aicinājumā un vēlreiz teikt, Nolimtībā, jā, ja? jā nu, tādam, tādā īstenībā tādam, nu, nezināmajam, mm. un uh, kur ir tāds kārdinājums, uh, varbūt uh, cits to var darīt, un kāpēc man tas būtu jādara, un uh, tad, tad nekad uh, uz šo kalpojumu es tā kā neesmu ne, ne rāvies, ne to plānojis, un, protams, tas man bija liels, nu, tāds uh, pārsteigums, ka uh, svētā tēva tāds aicinājums, un e, nu, es ļoti mīlu svēto tēvu, pāvestu Francisku, un e, domāju, ja jau Dievs aicina caur viņu, tad arī, nu, Dievs piešķir žēlistību, bet, e, protams, ka tas ļoti, nu, izmaina tavu dzīvi, tavu kalpošanu, bet tu jau paliec tāds pats cilvēks, kāds esi, uh, Un, eh, Tikai atbildība lielāka, vai ne? Un arī es gribu teikt, ka nu, gan tās lūkšanas reizes, gan, eh, gan viss pārējais, ko tu dari, nu, tad ir jādara vairāk ar lielāku dievu mīlestību, ar lielāku arī atbildību, jācenšas to darīt. Es saku, ka vienmēr to izdodas, bet ir nu, brīnišķīgi bīskapi, kas ir blakus, kas palīdz gan ar savu piemēru, arī ar savu tādu briedumu, viedumu. Un, eh, nu jā, tad, tad parasti jau tādus, tā, nu, tā, tādu amatu jeb kalpojumu cilvēks jau neizvēlas, tas viņu pārsniec, tu vienmēr saproti, ka tu esi, nu, nabadzīņš Dievu priekšā, ka tā ir dāvana, kuru tu nebeidz atklāt, un ka tas ir reiz ir noslēpums, kāpēc, nu, tev ir e, šis, nu, aicinājums, tā kā uzticēts, ko to Dievs, uh, grib eh, no tevis, eh, grib caur tevi baznīcā, un to varbūt mēs mūžībā atklāsim un ieraudzīsim pilnā mērā, bet uh, svarīgi to darīt pazemīgi un, un mīlot kungu un tiešām liekot viņu dzīves centrā. Nu, jūsu pazemība mums visiem ir ļoti pazīstama un tuva un redzama, sevišķi tas bija tāds um, Tas pat nav pārsteigums, bet faktiski jūs esat tāds unikāls bīskaps, jūs ejat pat svētceļojumā, svētceļojumā kopā ar savu draudzi un, un stumjat ratiņus, un, un tos, to redzot, tas patiešām aizkustina. Uh, varbūt neliels fragments, un tad varbūt parunāsim arī par svētceļojumu. Es apzināti izvēlējos šo fragment no Dievmātes Aglonas Dievmātes himnu, jo nu, mēs ļoti daudzi, un, un paldies Dievam, ar vien vairāk jaunieši eh, katru gadu steidzamies eh, un ejam šajos svētceļojumos, un jūs esat kā bīskaps vienmēr ar savu draudzi. Mēs nedaudz ies, eh, pirms šīs sarunas runājām par to, ka uh, Ko tad īsti dzied? Eh, ne par velti šī diamātas himna, viņa dzied vienmēr katru gadu un visa tauta, un, un, un tā faktiski aizkustina jebkuru, kas ir aglonā klātesošs. Eh, šobrīd mēs, nu, ejam, ejot svētceļojumā, dzirdam, ka nevienmēr mēs uh, dziedam tieši tās eh, diamāte rakstītās agrās tāpat cilminskas dziesmas. Kāds, kā tas notiek jūs, jums ejot? Vai jūs dziedat arī šīs te pašas diamātes dziesmas, vai tas ir kaut kas jauns un, un kā jūs apgūstat to savā draudzē? Jā, tad eh, nu, parasti ir tādi apņemšanās mirkļi, kad, piemēram, nāks adventa laiks, mēs sadrukāsim lapiņas, mēs tās liksim cilvēkiem priekšā, Un, ja kāds būs paņēmis līdzi, mēs no jauna atjaunosim, un tad arī garīdznieks uzmundrina, padzied līdzi un veltīja laiku, lai tad šīs dziesmas tika nodziedātas. Nu, piemēram, uz komuniju, tad e, arī apsēžās un dziesma kā pateicībā tiek nodziedāta, jo tā nav vienkārši piedeva, bet tā ir nu, lūkšanas daļa. Tajā lūkšanā mēs esam vienoti. Uh, Un eh, man bija tāda pieredze, Vācijā vienreiz iegāja baznīcā, apsēdos, domāju, paklausīšos korāļus. Man tulīt atnāca cilvēki no malas, paņēma grāmatu, atvēra, man iedeva lapu, parādīja, kur mēs esam. Es domāju, šeit Latvijā man neviens nekad kaut ko tādu neizdarītu, bet eh, viņam ir rūpe par to, lai tu ņemtu dalību, lai tu saprastu, kur tu esi. Eh, tādā nozīmē, nu, tajā mm, dieva godināšanā un slavēšanā. Tāpēc, eh, manuprāt, ir jāatrod veidi, kā tos dziesmu tekstus gan apgūt, gan izdziedāties, un eh, arī to repertuāru tā kā, nu, nu atjaunot vairāk. Un uzturēt, vai uzturēt, ne? Uzturēt, un Jā. arī, es tāpēc domāju, ka tur liela loma ir ērģelniekiem, bet arī sveceļojumā tomēr ļoti daudz laika ejot, tur ir iespējams, un ja vēl sveceļojumā ir stundu liturģijas, laudes vesperes, tad mēs arī veltījām nu, kādu laiku arī dziesmām. Un uh, vienmēr zinām, ka tas ir tāds kā liels iepriecinājums, ka tu tās dziesmas apgūsti, tāpēc, ka blakus kāds dzied, tāpēc tu paskaties, tu viņas iemācies. Un, uh, manuprāt, e, tā ir tāda, nu, uh, ērģelnieku vai diriģentu nu, pedagoģie, kuri vēlas, lai nu, pirmkārt cilvēki aktīvāk atvērtu muti. Ja mēs paskatāmies dažreiz televīzijas dievkalpojums, nu kauns nu, skatīties vienkārši tā vai nu, mēs tur žāvāmies ar kaut ko citu darām, bet eh, mēs pat nu, uz sejas ar seju nepaužam, ka mēs tā kā eh, e, ejam un priecājamies, slavējam, svinam, ka mēs tagad apliecinam ticību. Uh, To dažreiz ļoti var tā redzēt, un varbūt ir vērts tā, tā caurskatīt tos dievkalpojumus un saprast. Eh, Jā, jo mums taču ir milzīgi krājumi, mums ir tāda izcila personība, kā jūs jau teicāt, Celminskis, ja, kurš ir sarakstījis baznīcai fantastiski visiem svētkiem, visiem dzīves gadījumiem eh, eh, dziesmas un, un, un es atceros savu bērnību, es, man bija jāmācās tās dziesmas un jādzied līdz, kad baznīcām mēs gājām un Man liekas, ka varbūt vajadzētu kaut kā, es nezinu, kādas tās varētu būt, kādas idejas, kā to, to, to, tos cilvēkus izglītot, kopā dziedāt, nezinu. Dažreiz varbūt uz laukiem tas ir vieglāk, tāpēc, ka ir viens pēc otra dievkalpojums ar lielāku pauzi, tad cilvēki dzied, atnāk, lai ar dziesmām dziedot e, sagatavotos dievkalpojumu. Piemēram, Francijā e, priesteris ar kalpojošo sastāvu ar ministrantiem aiziet uz tādu kā nu, garīgi iesildīšanās brīdi, tur ir dziesma, tur ir lūkšana, viņi jau vēlas vairāk atvērties un ar tādu pateicību ieiet dievkalpojumu, ienest to prieku. Bet dažreiz šo prieku mēs tikai uz kaut kur pēc konsekrāciju sasniedzam, <laughs> bet pēc tam jau ļoti tū dievkalpojums beidzās. Un, un, un manuprāt, vajadzētu atrast tādas formas, dažreiz varbūt tā varbūt rožu kroņa lūkšana, krustaceļš. E, atceros, ka, piemēram, seminārā mēs vienmēr dziedām stundu, e, stundu dziesmas e, Marijai, stundiņas tā saucamās, un kad tev pašam vajadzēja tur gan recitēt, gan lūkšanu nodziedāt, tad tu biji iesaistīts un tad tu ar lielāku atbildību to darīji. Tev pateica un tev bija jābūt gatavam to darīt. Tad uh, sveceļumā to visu izdzied. Un es personīgi domāju, ka ļoti lielu lomu arī šeit eh, spēlē Radio Marija Latvija. Kad šīs dziesmas skan un ka viņi ne tikai profesionāli dzied, bet arī tautas dziedājumi ir. Un kad eh, es domāju, ka ar to uh, Eh, radījuma arī tikai ir ieguvējs, ka šīs dziesmas, nu, viņas izskan. Viņas tiek izdziedātas un nav kā tikai nemitīgi jaunas dziesmas vai tikai jauns repertuārs, bet tiešām šīs dziesmas izturējušas laiku pārbaudi. Jā. Viņas, eh, un arī varbūt tas, ka agrāk cilvēki nāca ar lūkšanu grāmatiņu, viņi atvēra tur noteikto numuru vai konkrēto lapas pusi, un tad dziedāja vienmēr līdz. dziedāja līdz, jā. Ja, Tagad dažreiz nu, mums nav šo palīgu līdzekļu, mēs tur meklējam varbūt internetā, nevienmēr ātri atrodam, bet pie nu tā nu, jā, noteikti jāpiestrādā. Kādreiz jau mākslinieki vienkārši grib izpausties, jā, tā, kā, bet nu, priekš tā atkal ir, nu, ir jau kaut kādas tādas vietas, kā, kā piemēram uz upurēšanu, jā, nu, kad arī mākslinieks var izpausties, tur laiks ir pietiekoši, nu, kaut, atskaņot kādu skaistu garīgu dziedājumu vai, vai, vai mūziku kā tādu. Jā, bet gribēs, ka viņš veicina tādu kopēju noskaņu. Redziet, ja, piemēram, nu, es, piemēram, dažreiz dievkalpuma beigās nu, tiek dziedāta dziesmas, eh, par, ko, ar ko mēs iesākam par skaisto rozi, nu, tad visi zina, visi ir aizkustināti, jo tas ļoti kvalitatīvi tiek izdziedāts, koris ir tam gatavojies, un mēs paliekam tādā, nu, nu, pielūgsme un pateicībā, tas ir viens veids, bet dažreiz, nu, ja tiek eh, dziedāt kā dziesma, ko nepazīst, ko daži solis tikai dzied, ja, tad tāds ir mazliet apjukums, nu, no sirdīm nevar raisīties šī pateicība, es īsti nevaru dziedāt līdzi, jo es vēl nezinu, Un eh, tad vienkārši varbūt eh, veids būtu tā, ka mēs paņemam šīs vecās, labi pazīstamās dziesmas un izmantojam to resursu, kur cilvēki arī var uh, skaļi dziedāt līdzi. Un, laikam, ir jāpamudina. Varbūt dažreiz arī pašiem garīdzniekiem ir jāsāk to darīt, jāpaņemot uh, rokās lapiņu vai, vai, vai esot par paraugu, un tad jau pārējie arī sekos. Nu, jāmudina tā tauta dziedāt līdzi. Protams, protams. Jā, un tagad es gribētu aicināt rādījumu arī klausītāju paklausīties vēl vienu interesantu uh, dziesmu, nevis interesantu, bet brīnišķīgu dziesmu, arī man dziedoņu uh, eh, vārdiem. Uh, Eh, ko Bīskapa kungs jūs izvēlējāties. Jā, paklausamies. Tā būs pēc... laikam kā pēdējā atvadu, bet es paskaidrošu, kāpēc. Jā, tas, mēs paklausīsimies un tad, tad, eh, tad, tad, tad jūs pateiksiet savu domu. Man ir bilde tava, citas bildes pasaulē, man tik skaistas nāvās Tur ir tāds kā novakars, saule laižas slīpī, zelta pienenes tu spraud, kafija kanas nīpī. Jā, nu šī dziesma mums, diemžēl, arī nesenāca uh, atrast kori izpildījumā, tāpēc tas ir oriģināli uh, kauperi izpildījumā, jā. Bet nu, koris kamēr to ļoti labi dzied. Jā. Es tik daudz šo dziesmu atklausījies kāzās un uh, tādos kontekstos, ka nu Jā, arī baznīcā dažreiz. Populāra un es Jā. varu teikt, domāju, nu, tāpat kā daudz citas dziesmas, ko Koris Kamer vai, vai Renārs Kaupers ļoti garīgas ir ienesis, uh, Eh, protams, viņam ir sava vieta, bet kas man tā kā aizkustināja līdz asarām, un tas nāk no, no Renāra Kaupera, kas arī sacīja, nu, ka patiesībā šeit ir runa nav vienkārši par bilžu rāmīti, kur ir tās meitenes fotografi, bet ka tur bijis Jēzus sirds. Nu, tas ir Svētbilde. vispār, eh, tā ir tāda jau zināma lieta, ka izrādās Imantam Ziedonim, tur, kur viņš rakstīja dzēja Murjāņos, ir rāmītis, un tur bija Jēzus eh, tajā rāmītījuma. Jā, un ka patiesībā tā dziesma ir ar pilnīgi citu, var teikt, nu, tādu pienesumu, ar citu jēgu. redzējumu jēgu, ar citu vispār izpratni uzklausām, ja mēs to tā iedomājamies, ja, kad tā nav tikai mīlestības dziesma, bet tā ir Jēzus sirds nu, pagodināšanas dziesma. Un tāpēc arī, nu, protams, eh, Renām arī šis talants viņu to nu, tādā veidā gan izdziedāt, gan arī nu, ziedonim bija tā drosme, uh, uzrakstīt un pateikt to, ko viņš vēlas. Un es domāju, ka eh, arī nu, ziedoni ir vērts no jauna pārlasīt un atklāt, jo viņam ir ļoti daudz eh, garīgu tādu meklējumu un atslēgu. Un, eh, arī man nemitīgi žurnālists Arnis Šablovskis to atgādina, viņš pie strādā pie grāmatas un Viņš katru reizi kādu pērli atnes man padalās un saka, nu, redzi šeit, šeit ir šī, šī doma, šī patiesība, šeit šī viņa izpratne, ja, kā cilvēks varbūt nesēdēdams baznīcas pirmās rindās, tepat laikā bija nonācis līdz tādai dieva atziņas klātbūtnē, līdz tādai iekšējai brīvībai un arī savu veidu tādam garīgam nu, svētumam, ko viņš izdzīvo, izdzīvo un palīdzēja sabiedrībai. Jā, nu, mūsu stunda ir tik ātri paskrējusi, ka ir vēl vesela virkne eh, jautājumu, kurus mēs nepaguvām izrunāt, kā par, piemēram, eh, vai mēs varētu rīkot kādus interesantus festivālus nākotnē un, un pulcināt muziķus, eh, kas muzicē baznīcā. Es gribētu Eh, bīskap kungs jums jautāt un lūgt, eh, varbūt pašas pēdējā minūtē, kādu svētību visiem mūsu radio Marijas klausītājiem eh, šim vakaram un arī, mm, nu, varbūt, es nezinu, nākotnē. Un klausītāji, paldies jums, ka jūs klausījāties, un es ļoti ceru, ka jums ir kāda laba un uh, iedvesma paklausīties atkal kādu for, nu, brīnišķīgu mūziku klausīsimies atkal nākošo raidījumu pēc mēneša, un paldies jums par jūsu atbalstu, paldies, paldies par jūsu ziedojumiem Radio Marijai, lai mēs varētu tiešām raidīt jums un, un, un runāt ar jums, un lai tā skaņa būtu kvalitatīva. Jā, biskap kungs, vai jūs tomēr varētu kādu svētību mums visiem dot? <laughs> Varbūt ir labi pabeigt ar Dieva vārdu, un vēst lefeziešiem 5. nodaļā 19. pantā ir pamudinājums, dziediet savā starpā psalmus, himnas, garīgas dziesmas, dziediet un skandiniet savā sirdīs kungam. Tad, tad ne tikai uz āru, bet arī iekšēji būt vienotam ar kungu, ar to dziesmu, ar meldiņu, ko mēs pazīstam, un ne par velti, nu, kas dzied lūdzās divkārši, lai dziesma, lai mūzika kā tik eh, pilnīga valoda, varbūt pilnīgāka par, par vārdiem, par konceptiem, palīdz mums iet dziļāk Dieva godināšanā, Dieva pazīšanā, Dieva mīlestībā un arī viņa apliecināšanā. Ja un lai tad visus visvarnais un žālsirdīgais Dievs mūs svētī, sargā un pavada, tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Amen. mūzika manā baznīcā.